ayo nayo tukahera ku ngingo nkuru nkuru ziyagize abarundi bahamagarirwa kuguma bafatanye mu nda nayo amareta agasabwa gutsimbataza kuja inama mu bijanye no kubahiriza agati y'akazira muntu bishikirizwa n'umushikiranganji wo gufatana munda nda Imer de Sawushimike yabivuze mu gihe baso itangazo mu gihe aho bukera bucahimbazwa umunsi mpuzamakungu wariwe ama guhararanira amahoro Mugu nayo mu bijanye n'indero mu masomero amwamwe yo mu makomine ya Rugombo na Buganda ni mu ntara bitoke havugwa ubukene bw'intebe n'abigisha abanyeshuri bagasaba kuronswa aho bicara no kuronka abigisha nabyo twari bateguriye muri ano makuru abajeje intwaro ngo bafise uruhare rudasanzwe mu guharagarika imvugo ziba zibiba urwanko ano makuru cyahera mu n'imibano amwe mu mafaranga y'abanywanyi b'ihuriro ndundi rihuza abanyagihugu mu ntumbero y'ivyumviro vya kazoza keza sebema mu mfunyapfunyo y'ururimi rw'igifaransa mu ntara ya Rumonge ngo ntaboneka iyo yarengeye bamwe mu bafashije kuyegeranya mu bifuza ko anywanyi b'iryo huriro bagasaba ko bishirwa ku mugaragaro Remi habonayo arongoye iryo huriro ku rwego rw'igihugu akavuga ko inzego nshasha yashikirije abanyarumonge kuri wa gatandatu zigiye kwihutira ico kibazo Jean Pierre Misago mu rumonge Bamwe mu batanguranye n'iryo huriro begeranya amafaranga mu bifuza kuba abanywanyi bafise amakenga ko noneho bagiye kwitwa basuma hamwe ayo mafaranga y'abari bayatanze ngo bikenure atoboneka yose icyo yakoze abenegihugu twashikirije imigambi bakaduha amahera yabo bazi ko ejo buca batuburura cyangwa bajya mu ishyirahamwe bagashobora kwitunganiriza imigambi yabo bivanye n'uburyo bakura mu mashyirahamwe nk'uko bari bamenyereye izindi shyirahamwe ejo ntibadufata nk'abasuma twe tuzoce tugira gute inyuma y'inama yo kunagura iryo shyirahamwe yo kuri uyu wa gatandatu aho indongozi zatanguranye naryo zasubirijwe giturumbuka remi habonayo aserukira ku rwego rw'igihugu iryo shyirahamwe avuga ko byose bibwirizwa kuja habona ntitwemeza ko ubwo buryo bwatakaye canke eh, butakoze mugabo nimba bwarakoze ntibwatorezwe gukoreshwa bwose hari ubwo buba bwasigaye bumenyekana aho buri n'ababufise kuko ari vyumva ngo bariguranye nkaje sino hagara hajya ngo bariguranye atagwandiko twagiraniye nabo bantu ngo bariguranye mugabo byose abanyamuryango babihabwe biri ku rutonde banya nk'iyubusa Joseph yagenywe ngo arongora iryo shirahamwe kuva kuri wa gatandatu mu karere k'ubumanuko bushira uburengero bw'uru burundi ashikiriza ko azokorana n'abandi banyeshyirahamwe kugira ngo barondere bongere bagaruze amafaranga yose yoba yarazimiye nzokorana n'abandi banywanyi ba sebema tuvugane nyine byagenze kugira ngo ayo mafaranga ntaboneke ntashike aho yategerezwa gushika hanyuma ibyo tumaze kubivugana tuza dutorera umuti hamwe w'icokorwa kugira ngo ayo mafaranga ashike aho yategerezwa kuja ku bw'uwo mukuru mushasha wa sebema jean Pierre misago murumonge rumonge radiyo y'isanganiro tugushimire jean Pierre misago tuve mu rumonge dukubitira imuyinga havuga umugwazo ariko kwaka umwenda ku nyungu z'umurengera urakoreshwa mu miryango mikene kugira gutunga babo nk'uko bisigurwa na bamwe mu banyagihugu b'imatyazo komini gasorwe hari n'ivyo bita kumena amaso ariko ugurisha ku mahera make nk'ibitoki bitarera umushingwamanza Ernest ngabishingira avunira kagohe abanyagihugu ko umurwazo hari icaha gihanwa n'amategeko akaba nahamiriza ugufashanya mu kibano bataronderana ko inyungu inkuru tubaza Dieudonne imana imuyinga mu rugamba rwo gushobora gusumira imiryango yabo bamwe mu banyagihugu bikora ku maboko bakaja kurimira abandi turi ku mutumba wa matyazo ni komine ya gasogwe ubumbuzehe yagiye kurondera ahantu yoronka kiyedi araheza akagura uwo munyu akagura n'ubwo bugari ka kirose naho tarahari ubusa nyara nta kundi kurimira abantu hanyuma bakaduhemba hari n'igihe akazi kabura inyishu ni ukudandaza ku dufaranga dukeya nk'ibitoki ariko usanga nko mu kigo hariho nk'ingundu y'agatoki akariko akagororo tugurisha nyomba nk'imigoro itanu ukabona duhaye nk'ibihumbi nka bitatu nkakijya kijya nk'icyo Eh. kiragurishije hari n'umugenzo umugwazo hari umuntu akubwira ati jyewe uno munsi ndaguha ibihumbi bitanu uzocuma cumi mu banonosoye ivy'amategeko bavuga ko umugwazo ari icaha umushingwamanza ngabishengera ernest mu gitabo ca kabiri c'amategeko mpanavyaha y'uburundi mu ngingo y'amajana atatu na cumi na gatatu haravuga yuko ahanishwa umunyororo uri hagati y'amezi atatu n'imyaka ibiri hamwe n'ihadabu ry'amafaranga ibihumbi cumi cumi n'ibihumbi mirongo itanu cyangwa kimwe muri ibyo bihano umuntu wese yitwaje kumbure ubukene canke ingorane umuntu arimwo kamuha ideni mugabo agaca amusaba inyungu irengeye bimwe mu bisabwa n'abanyagihugu ngo bashobore kwisununura ni nk'uko buri muryango woronse igitungwa kugira ngo bashobore gusahiriza isi ndimwa mu ifumbire imati ya gasogwe Dieudonne imana radio isanganiro tugushimire nawe Diodone tubandanye no makuru aho banki bese bimuntarangozi igiye gutanyisha ibereye ku kibazo c'abanywanyi bayo abarongoye iyo banki babimenyesheje nyuma yaho habaye imyidogo ku banywanyi bavuga ko haboneka ukwikwega mu kubatunganiriza harimwo icuma bitagishe otomatike gikunda gufa ku misi y'imera y'indwi anike ku bwayo ajejwe ubutunzi muri iyo banki BCB akavuga ko bariko baritunganya kugira abanywanyi babo bashobore gutunganirizwa neza tumutege yombi Je novuga yuko ibyo twari twaravyiyumviriye imbere y'igihe igihe twarinda tuza kubaraba ngaha ayi ngozi twese twari dufise inyishu y’ibyo byose kuko ni ibintu bituraje kandi tumaze iminsi twarabyiyumviriye nk'ubu ni uguha akarorero nk'ibyoco kibazo bavuze bati turabanywanyi benshi ajanse yanyu ni ntoyi icyo twaraciyumviriye ko ubu turi ko turondera ikindi kibanza hajya nyine muri agence ko ni harehare hariho etaje hariho hejuru turi ko turere turatunganya ikindi kibanza kugira ngo bose bazo kwisanzure ubushitse muri besebe ntatinye ashikiriye ku bantu benshi ahubwo azobone yuko naho hari abantu benshi bose bakigwa n'ingoga ikindi naco kijanye n'ico kibazo nciye nshishikara kuri kuri uwo murongo nyene nuko abakozi bazokongerezwa kugira ngo icyo gikorwa cyo kubakira tunyarutsa gikorwe n'ingoga ikindi kibazo mwabajije ni ico co kurondera impapuro izi n'izi n'aka zikenewe ico kibazo naco nyene turakizi impapuro barondera hari iziba zisabwa ko zitangirwa ubujumbura naho turahora tubyorosha naho nyine kuko ubu hari ubuhinga bumenyi buhari umuntu ashobora kuba akeneye icyo gipapuro tukakimusikanira agaca kironka n'ingoga donc ntibikiteba ikindi kintu numvise bavuze bashimikiye ko ni ico c'uko basabye akadeni wosanga ko biteba bifata igihe icyo nacyo nababwiye mwabonye n'intahe bashinze abo bababwiye yuko hari abo dusigaye tunyarukiriza cyane radiyo isanganiye murambya imwaro igitega karuzi bubanza kibitoke kayanza na ngozi ni kuri megahesi ijana na rimwe ku isa zitandatu zirenze ku minota mirongo itatu n'ine mu bijyanye n'indero haribonekeza ubukene bw'intebe hamwe n'abigisha amasomero hamwe amwe yo makomini ya rugombo na buganda aho naho ni mu ntara y'ibitoke bimaze kugaragara mu gihe umwaka w'ishuri wa bibiri na mirongo ibiri ushira wa bibiri na mirongo ibiri na rimwe ugeze ku ndwi ya gatatu muri ayo masomero abana bari mu myaka ya mbere n'iya kabiri bicara hasi bagasaba kuronswa intebe hamwe n'abigisha umuyobozi w'indero mu ntara wewe asaba ko haboneka impusha zo imbaho mu bitaro bya leta kugira aboneke izo intebe inkuru tubaza Alexis Ndairagije mu myaka ya mbere n'iya kabiri cyane cyane abana bari hagati ya mirongo icyenda n'ijana na mirongo ibiri ikaba naho bashobora kurenga bo hakaba ari mu buyobozi bw'indero mu makomine ya buganda na rugombo aho cyane cyane bikaba biva ko igisagara cya gasenyi muri komine buganda igisagara cya cibitoke ku mugwa mukuru w’Indara cibitoke n'igisagara cya rugombo ku mugwa mukuru wa komine rugombo biguma byiyongera hari abantu benshi bava yandi makomine agize intara ya cibitoke eka n'abandi bava mu zindi ntara baguma bimukira muri ibyo bisagara hari abayobozi b'indero mu makomine ya rugombo na buganda ari bamusitanteri b'izo komine bavuga ko icyo kibazo c'abana bicara hasi kibarengeye batabona uko bari bubigire basaba rero ko abijeje botanga ibiti mu bitara bya leta kugira hasatugwe imbaho hashobore gukorwa intebe abana bicara ko ikindi basaba ni uko hoboneka amasomero menshi ibitabo eka n'abayigisha bakwiye kugira ikibazo cy’indero gishobore gutorerwa inyishu eka n'umuyobozi w'indero mu ntara c'ibitoke asaba nk'ivyo amenyesha ko ibyo bibazo abishikiriza abamukuriye kurira igihe cyose buramatari w'intara cy'ibitoki nawe agasaba abigisha ko barakorera muri izo ngorane mu kurindira ko ibyo bibazo bitorerwa inyishu mu cibitoke Alex Ndayiragije radio isanganiro tugushimire Alex mujanye n'agateka muntu ibihugu bihamarirwa gutsimbataza kugira inama n'agateka kazi na muntu bishikirizwa na email de sabushimike mushikiranganje wo gushyigikirana no gufatana mu nda mu gihe buca imbazwa umunsi mpuzamakungu hariwe guharanira amahoro umushikiranganje ahamagarira abarundi kuguma bafatanye mu nda uyo munsi ukaba wimbazwa ku rya mirongo ibiri na rimwe nyakanga uko umwaka utashe hano iwacu ukazuhimbazwa ku wa mirongo itatu za kuno kwezi nyine dutege yombi umushyikiranganji imeri de sabushimike ku rya mirongo ibiri na rimwe nyakanga uko umwaka utashe uburundi burifatanya n'amakungu muhimbaza umunsi mukuru mpuzamakungu wahariwe amahoro wemejwe n'inama nkuru ya oni umwaka w'igihumbi kimwe amajana icyenda mirongo umunani na rimwe kugira ngo ibihugu byose byame biharanira gutsimbataza amahoro ni akaryo keza rero kahawe ibihugu ko gutsimbataza ibiganiro n'imvugo y'ibyiyumviro by'amahoro ariko bidasize inyuma kubahiriza agateka kazina muntu ari naryo shingiro ry'amahoro arama uno mwaka wa munsi wahariwe gutsimbataza amahoro aho tubaye mu mahanga yose no mu bwoko bwose mu kugwaniriza hamwe ikiza cya korona kiriko kirasasika inganda ku isi yose ku civugo kivuga giti twese hamwe duharanira amahoro icyo kiza ruhonyanganda korona virusi nticyasinzikaje gusa ubu ubuzima bw'abantu ariko carahungabanije iterambere n'imibereho by'abenegihugu muri rusange uburundi nabwo nyene bwarakozwe ko nico kiza ariko imana ishimwe kuko leta yaciye ishinga ingingo zo kurwanya ico kiza aho yatanguza isekeza ryo kurandurana n'imizi ico kiza ivyavuyemwo bikaba bishimishije cyane nico gituma tokwama dushima imana kuko yadukingiye byinshi aha mu burundi tuzowuhimbaza uwo munsi ku civugo kivuga kiti twese hamwe dukore kugira dukamisha amahoro ibikorwa by'iterambere uyu munsi mukuru duhimbaje mu gihe urumuri rw'amahoro ikimenyetso cy'umuco n'urukundo ubumwe n'uburundi busayangana ruriko ruraca mu ntara zose maze abenegihugu bose bagahurira hamwe mu bikorwa by'iterambere ibirori byo guhimbaza uwo munsi mukuru bizobera muri komine butaganzwa intara ya kayanza igenekerezo rya mirongo itatu nyakanga ibihumbi bibiri na mirongo ibiri duhamagariye abenegihugu bose na cyane cyane cyane abo mu ntara Kayanza, gusidukana n'iyonka mu kuza guhimbaza ibirori by'uwo munsi mukuru uyu akaba ari Imerde Sawushimike mushikiranganje wo gushikirana no gufatana munda nda mu bijanye n'imvugo abajejwe intwaro bafise uruhara rukomeye mu guhagarika imvugo zibiba urwango ngo naho igihugu kitakiri mu ntambara y'amasasu Remy Havyerimana wo mu kigo c'ivyizigiro Maison Louis d'Espoir havuga ko hari abantu bagifise ibikomere byo ku mutima arico gituma hari abagikoresha imvugo zijyanisha Remy Havyerimana aganura abategetsi kwama bahumuriza abantu kugira banywane tumutegeyombe mbanza mvuge yuko ari kubera ko mbure turi mu gihe bamwe bavuga yuko turi ko turava mu ntambara mugabo ugaca usanga rero hariho intambara yahagaze kumbura y'amasasu ariko intambara yo mu mitwe no mu mitima ikabandanya ni ingorane rero kuko abantu bafite ingwano zitarahagarara mu mitima bagaca bagomba kuzikoresha baciye muri ubwo buryo naho rero baca bavuga ugasanga avuze azi neza yuko ibyo avuze bizoshikira wawe ndafata ko ari umwansi wiwe hanyuma rero agaca agira ati reka mvuge icyo mvise ku mutima hagaca haba rero gusohora ayo majambo ateye ubwoba ababaza akomeretsa atuma abantu biboneka neza ko intambara mu mitima igikwiye ikiri yose ah, abakora ibyo biba bigamije iyo mvugo ubwa mbere ni icyo cy'uko agomba gushikiriza kwihora ata atashoboye gukoresha cya gihe intambara yari ikihari akaba agomba kubimushikiriza kugira ngo amubabaze icyo atashoboye kumubabaza ku mubiri ngo amukomeretse cyangwa amwice amwice mu majambo amubabaze mu majambo icya kabiri ni ikintu gikomeye kandi kibi rwose ni uko cyagira ati naho aza kubyumva abandi bose baraza kubyumva bace babona ko ari igikoko ni ko ari kinywa amaraso ugaca usanga rero bafite izo ntego z'uko ni ukwihora akoresheje ubwo buryo bwo kumusambura no kumusambura mu rubanda yogwanya gute bwa mbere hariho ibigo twari ko turabivuga intambara y'amasasu yaheze ibyo byavuye ko abarongoye igihugu babihagurukiye ibyo nta hantu tubona yuko byagiye ngo bihagarare ubwo rero n'uruhara runini rwo kubarongoza ni kuri iyo nkuru dusozera ko ano makuru tuba tubateguriye ariko ku batashoboye gudukurikira tukiyatangura mu nkundiro y'ubutsingingo nkuru nkuru zari ziyagize abarundi bamagarirwa kuguma bafatanye munda nda nayo amareta agasabwa gutsimbataza kugira inama mu kubariza hagati y'akazi na muntu umushiranganje wo gushigikirana no gufatana mu nda imere de sabushimike mwamuvise muri ano makuru nayo masomero amwe yo mu makomine ya Rugombo na Buganda ni mu ntara y'ibitoke havugwa ubukene bw'intebe n'abigisha abanyeshure bagasaba kuronswa aho bicara nayo bajejwe intwaro ngo bafise uruhara rudasanzwe mu guhagarika imvugo ziba urwanko Remi Havyirimana mwamwumvise muri ano makuru uko yabisi basiguye mu buhinga bw'ivyuma namajwi nariko mfashwa na Eric Wimana Jean Marie Mayongana washikirije no makuru ndabifurize mwese kugira umunsi mwiza ariko umwanya abagenzi banje bazobashitse hano kugira ngo bashikirize amakuru yandikwa n'ibinyamakuru dusubiye twifurize kugira umunsi mwiza mwaramutse cyangwa mwiriwe bivanye n'aho muherereye hirya ya nyarugusu ni ijambo ry'umutwe mu kinyamakuru iwacu kiriko kivuga ku zindi mpunzi zidakunze kwiyumvirwa ko iyo havuzwe ibihugu bibanye byakiriye impunzi z'abarundi kitini bake bavuga amakambi y'impunzi ya kavimvira sange murongwe na rusenda ariko nk'uko byerekanwa na mugenzi wacu amakambi n'amayira y'impunzi mu gihugu ca Republika ya Demokarasi ya Kongo ngo birimwe abarundi benshi basavye ubuhungiro muri ico gihugu umumenyesha makuru wa iwacu muri ako karere yerekana ubuzima bubi babayemwo bwa mugenzi wacu abategetsi b'abarundi na Kongo hamwe n'ishirahamwe gita impunzi HCR bahamagarirwa gutorera inyishu ico kibazo ati nta kurindira birihuta na mwarigango harabamaze gupfa kubera inzara mugenzi wacu w'ikinyamakuru wacu yibutsa amajambo y'umukuru w'igihugu w'igihugu wenyine ubwiwe ati leta mvyeyi ikaba leta nkozi ntishobora gutekana abana bayo bari mu makambi y'impunzi mu buzima bubi nk'uko byashikirijwe na perezida ndayishimiye mu birori byo kwerekana buramatari mushasha w'intara ya kirundo mugenzi wacu arangiza agira ati urabye ayo bariko barabonera muri ayo makambi barazi neza ko atakiruta kubi wawe ukutumvikana ku bijanye n'ibituma by'umwimbo muke mu nyigisho byandikwa n'ikinyamakuru c'abigisha Rava Dorance Masenya kibona ko abategetsi n'indongozi z'amashuri batumvikana ku igabanuka ry'ubumenyi bw'abanyeshure nk'uko ico kinyamakuru kibisigura bamwe bagiriza abandi kudakora nubwira bitwaza ko bahembwa nabi aho ngo bakabagabisha ko badashoboye gutanga inyigisho za z'akanovera nk'uko biri mu ntumbero ya leta biciye mu bushikiranganje bujejwe indero n'inyigisho za kaminuza bazoca babogozwa ku ruhande rw'abigisha nk'uko mugenzi wacu abandanya byandika abigisha ngo bisigura ko bafise intambamye nyinshi na cyane cyane ubwishi bw'abare bikorerwa mu mashure ibyigwa byinshi byo kwigisha ukubura ibikoresho nyigisho ukubura ihugurwa n'ibindi icyo kinyamakuru citaye ibijyanye n'indero cyandika ko kugira izo mpari ku bijyanye n'itituka ry'akanovera k'inyigisho zihave abigisha bashikiriza ko hutunganya ikoraniro kaminuza ryohuza abantu bose bafise icyo baterera mu gisata c'indero amakuru ashikirizwa n’iminyamakuru abanyagihugu bo mu carama basaba ko ikinogo gishikiramwo amazi y'uruzi gasenyi cosibugwa imbere y'uko imvura itasura vyandikwa n'itororokanirizo ry'amakuru ABP rivuga ko begwa n'ico kibazo arabo muri quartier ya carama ya kabiri batinya guterwa n'imyuzurira nk'uko bivugwa n'umuhinga yavuganye n'ico kinyamakuru ico kinogo gishobora kuzura mu ntango z'urushana rwimirije ibizotuma kidashobora kwakira ivyondo n'amazi by'imvura ibizotuma igice cha carama kiri hagati y'amabarabara ya kinyami kibonobono namuka n'igice cha buhinyuza bibangamirwa abantu bakahasiga ubuzima n'inyubakwa zigatwagwa ku bwa mugenzi wacu wa bepe ibyo biruko mu gihe icyo kinogo gishikiramwo amazi y’uruze gasenyi n'inkombe z'urwo ruzi zari zarubatswe ku mfashanyo y'Ibanki y'isi yose mu ntumbero yo gukinga imirongo ibandanya kwibonekeza ku mugwa mukuru w'ubutunzi bujumbura byandikwa n'ikinyamakuru Burundi inyuma y'amasaha menshi y'akazi imirongo idahera iribonekeza ku bituro by'iyo miduga yunguruza abantu igana mu buraruko canke mu manuko bwa bujumbura mugenzi wacu yibutsa ko mu kwezi kwa cumi na rimwe umwaka wa bibiri na cumi n'indwi leta yari yashize imbere umugambi wo guteza imbere igisagara ca bujumbura umugambi ushika mu mwaka wa bibiri na mirongo na gatanu mu gisata cyo kunguruza abantu harimo ko gisata kigiye gushirwamwo uburyo buhagije kugira abantu biyunguruze mu mamodokari meza kandi mu mutekano ntangere Icyo kinyamakuru gisohoka Burindwi ndwi gisanga inyuma y'imyaka itatu imvuga itajanye n'ingiro. Hoba hari gishasha kigiye gukogwa ku bituro by'imiduga yunguruza abantu. Nige ico kibazo kizotorerwa umuti burundu. Ikinyamakuru Burundi Eko kibaza ivyo bibazo gisanga uko iminsi igenda kwiyunguruza mu mabisi ku mugwa mukuru wa Bujumbura bitoroha. nta n'umwe akwiye gusigara inyuma mu iterambere mu burundi byashyikirijwe n'umukuru w'urunani rw'amashyirahamwe y'abagendana ubumuga mu burundi mu hamwe n'abaserukira amaradiyo mugenzi wacu yandika ku rubuga ranova avuga ko umupfasoni adelaide nyigina yasiguye uko uburyo bwo gushyikiriza amakuru ku bagendana ubumuga bwo kutumva cyangwa kutabona budashemeye umuce w'abo bantu bagendana ubumuga utegerezwa kuronswa ibikoresho byo kumenya gusoma no kwandika guhanahana amakuru hakoreshejwe ibimenyetso nk'uko arangiza bivuga ku rubuga rwa ranova akaba ari na hano duciye turangiriza n'amakuru yanditswe n'ibinyamakuru mwayashyikirijwe na Lydia gahimbare afadikanije na irine beri n'ibigira mugire ibihe byiza aho muherereye n'aho ubutaha amakuru ashyikirizwa n'ibinyamakuru